sin imaginarias divertimento. Apresenta divertimento para pequeños monstruos. que tal? Estades na sintonía de Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol e isto é divertimento para pequenos monstruos. se venres 17 de xaneiro do ano 2014. Tiña anotado 2016, pero creo que eso é para máis adiante. Ben, hoxe temos un programa cheo de contiudos Están xa aquí Francisco e máis Noelia Que despois presentaremos De Feibar E para falarnos de todo o que ten que ver cos colectivos da eh, movimento independentista e coa súa problemática política e tamén pois humana e despois a cara a segunda meta do programa teremos unha entrevista telefónica cunha nova asamblea das radios libres que ten surdido nestes últimos meses, en concreto novembro do ano pasado en Zaragoza. Pois estaremos en contacto con eso, mesmo Zaragoza para que dende nos conten pois, de que vai esta nova Asamblea de Radios Libres aquí no Estado Español. Música prensa, televisión Refletan al de dos sistema que gule, sistema de asorto Codificar en blanco en negro realidades y hombres más de formación te trasciende para convertirnos en átomos sistema de absorción Codificarme con igual realidades y un prisma de información que está siempre para convertirnos en átomos de consumo Bien, pues imos saludando saludando a convidados Francisco Martins, hola Francisco Hola vos Bueno, ti eres un conocido aquí en Radio Filipín, ¿no? Xa non é vez. Se non é vez, sí, señor, noutros, otros ambientes, con otras movidas. Eh, Noelia Rodríguez, hola Noelia. Hola, buenas tarde. Buenas tarde, Noelia. Bueno, también tenemos un público, hay espectador que se reduce a una persona, un tal André. Hola André, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pois eh, vamos xa con esta musiquiña mítica dos Escarnio, o Telengano, pois a comezar a falar de un colectivo, unha asociación que se chama Ceibar. Como podemos aos nosos ouvintes explicarlles que iso de Ceibar? Así primeiros matices eh, pinceladas. Bueno, Ceibar é un organismo popular antirrepresivo que, como seu nome ben indica, eh, estamos eh, concentradas eh, para asir eh, respecto a, a temas de, de represión que, que se están planteando no noso país por motivos políticos. Esa sería un pouco como a idea fulcral non do, do que Ceibar. Alguna cousa máis que apostillar aí, Francisco? Non, <laughs> está todo ben claro. Moi ben. E que antecedentes ten este, este colectivo? Ou cando, cando nace tamén? Bueno, Ceibar eh, constituiuse eh, en, no, ali por o mes de, de marzo de 2003 De aquela sabía xa unha tesitura que nos iba a veciñar o que acontecería anos depois. Claro, temos que, que facer referencia a que Ceibar constituíuse a 11 anos. En 11 anos as cousas no, no país mudaron moito, mas si o que xa se atisbaba era de que estaba vendo unha represión de baixa intensidade, unha represión contra, contra os estudantes, unha represión no ámbito laboral, unha represión na rúa por o mero facto de, de colar unhos cartaces ou de facer unhas pintadas, de informar, de manifestarse. E entón o, o problema que se vía daquelas era que todo o movimento para afrontar esa, esa represión estaba como individualizado. A cada quen chegaba a súa multa e cada quen, bueno, pois sería do, do millor xeito que, que podía e que, e que, bueno, e que sabía, non? Entón, eh, Ceibar naceu para, para ser un guardaxubas no que, no que se encarregue un pouco de, de asesorar, de dar unha asistencia xurídica eh, unha, eh, bueno, unha asistencia xurídica legal profesionalizada uh -huh. eh, tamén, bueno, unha dos pontos fulcrais que, que ten Ceibar é que adicase a analizar a conxutura represiva de facerlle entender a xente que non son casos individuais sino que resp respostan a, a un obxectivo do Estado con diferentes estrategias e cerca a intensidade da represión pode oscilar entre a baixa intensidade ou incluso a alta e que, e que bueno, de que eso, de que é unha estrategia do, do Estado para sacar a xente da rúa e para desmobilizala. Mm. Francisco, que tal? <laughs> Hola, que <laughs> Bueno, e todos esos antecedentes que históricos, no, que, que sabemos de organismos pues, eh, parecidos, no, semellantes, como foron o Xuga, o CAR tamén, o sea, tanto as xuntas galegas pola amnistía ou os comités antirrepresivos, teñen ligazón con Ceibar? Non, é dicer, eh, nós, cando, cando se fundou Ceibar en 2003, éramos conscientes do pasado que, que tiñamos da, da herdanza eh, a nivel antirrepresiva, da herdanza de, dos movimentos que houbo de libertazón mm. nacional, mas, bueno, constituíuse eh, Ceibar como un movimento relativamente amplo, no que, parti, no que partíamos a quase, bueno, do, do que queríamos facer nese momento nese momento aí. Non se nega, mas, bon, Eh, foi unha cousa que empezou de cero porque a tesitura tamén era totalmente diferente ao que acontecera durante os anos 70, 80 e 90, non? Uh -huh. eh, unha tesitura que tamén mudou dende a propia fundazón no? da, da mesma Ceibar, non? Eh, mm. comentábamos antes fora de micro. Sí, eh, a partir de 2005 eh, foi cando houbo esta nova xerazón de, de presos e de presas políticas. En xullo de 2005 foi cando detiveron a, a Siana e a Uxío, E posteriormente, no mes de novembro dese mesmo ano do 2005, houve a Operación Castiñeiras, que se levou a, a todo o movimento juvenil de, de, organizado en torno á Asamblea da Mocidade Independentista de AMI, levaron a Audiencia Nacional e, bueno, trataron de ilegalizar a organización, mas que finalmente non, non se puido ilegalizar, mas foi xa para amedrentar, para dar unhos signos inequívocos de olla o que está pasando. A partir de aí, pois bueno, eh, ademais das, das persoas que están presas, xa teñen das, dos seis presos políticos que temos a día de hoxe, xa nove persoas a partir de 2005 pasaron por a cadea e bueno, e imputadas na Audiencia Nacional eh, pois son incontáveis, de facto agora eh, supónse que por un delito de enaltecimento do terrorismo hai 26 persoas imputadas pola Audiencia Nacional. Uh -huh. Cual é o problema de, de esto, non? Eh, é dicer, están os compañeiros e as compañeiras eh, coa paleta do, dos presos, é dicer, eh, sacando, eh, facendo visível eh, a cara dos presos para dicer que os presos non son só un nome, sino que son a cara, que teñen amigas, de que teñen familia, de que mm. son viciños e Uh E, bueno, e, e eso, e impútanos por, bueno, por o mero facto de, de levar a súa cara. Agora, en 2000, en 2013, cara, cara a finais e así, o Tribunal Supremo xa dixo de que eso non era un delito, é dicer, houbo algo parecido en Euskal Herria, na que unha persoa portaba unha camiseta de, de un preso, E, eh, e bueno, levaron a Audiencia Nacional baixo ese suposto delito de enaltecimento, o Supremo dixo que non, e entonces agora todas as causas que hai tamén na Galiza contra o tema de, de sacar a, as fotos á rúa están sendo arquivadas, aínda así aínda hai pendentes, non sabemos o que vai acontecer mas ten a súa gracia de que un propio policía que, que te identifique, que, que, che que che estesa dicindo de que é un delito de enaltecimento, cando el mesmo ten a referencia de que eso xa non é un delito. Uh -huh. O sea, que aquí surdiron varias palabras, ¿no? e varios organismos, ¿no? eh, por exemplo, estamos falando, falando de organizazos e surdiron agora eses nomes de, de AMI, por exemplo, non? Eh, falamos da Audiencia Nacional, falamos da represión da esfera independentista canto pois organizacións como a propia AMI, eh, falamos tamén de represión eh, eh, agora acaba de comentar Noelia o respeto de persoas pois que apoian en diferentes concentracións con imaxes de, de outras persoas que están presas dentro da mesma esfera independentista simplemente por amosar a faciana no? desas, desas persoas humanas que están na cadea no? sin ter ningún delicto eh, digamos, condenável esas persoas que están simplemente como familiares ou eh, amigos, ¿no? apoiando a alguén que, que está sufrindo unha situación lamentável, ¿no? como estar en prisión como se traduce todo isto, ao final parece que hai unha unha, unha estrategia política por parte do Estado español, no? que non deixa de ser o, un Estado, pois, eh, en este caso, <laughs> vamos decir, opresor, no? con respecto a nacións, eh, a países, a formas de, de entender a política minoritarias, ou que nada teñe que ver co plantexamento constitucional, ¿no? da unidade da patria e todo iso, comezamos entón aquí xa un pouco coa cuestión política, non? Se, se comeza a, a desvelar aquí, a sair todos eses, esas fantasmas do, do Estado español, non? Sí, eh, bueno, eh, a respeito do que comentabas de que son as mãis, son os pais, son as compañeiras, son as viciñas que importan esas fotos, aí tamén o Estado está xa deixando caer de que está criminalizando as familias está tratando de isolar as familias, as compañeiras, as vicinhas que portan esas facianas. a represión xa non vai dirixida cara X organismos ou incluso cara a X movimentos políticos, sino que esa represión esténdese cara as familias e cara, cara as amizades, non? Mm. E, e outro respeito é, eh, é claramente de, de unha índole política porque a represión acentúase cada vez que hai movimento na rúa, cada vez que, claro, eles manexan moitísima información de cual é o músculo de cada organismo, dicir, o, o músculo de cuánta forza ten esa organización ou un organismo o que sexa, e entón a partir de aí, pois bueno, eh, sigue unha estrategia eh, de elevar ou de ou de baixar a intensidade represiva. E por que pensades vos que se dá esa situación xa sei que é unha pregunta un pouco estúpida, ¿no? pero <laughs> o fago un pouco porque falamos, ¿no? de, de uh -huh. falar aquí un pouco pois pues, como se si estivéramos a, a falar co, con outra Eh, eh, habitante de outra galaxia que chega aquí ao planeta Terra e temos que explicar moitas cousas non? por que se dá esta situación? por que ese acoso de rubo a todo o que teña que ver co independentismo ou mesmo mm, dándolle a volta a tortilla a todo o que non teña que ver coa unidade da patria non? É unha forma de silenzar eh, silenciar non eh, calquer movimento que poda haber independentista non? Eh, -huh. Bueno, non sei se si <laughs> isto un pouco. O sí, bueno. español nese sentido é diferente a outros estados ou hai, digamos, eh, eh, paralelismos, situacións paralelas eh, na Europa, no mundo mesmo, que se podan, digamos, homologar ao que acontece co momento político independentista, que non deixa de ser unha opción, porque tamén agora vamos a vamos tentar tamén o programa un pouco de desdramatizarlo, des eh, non sei como sería a palabra. No, e dicere des desdramatizar a, as persoas que, que, bueno, que lesiron un camiño e lesiron, no? Mm. non? Mas tamén a moita xente polo medio que, bueno, no caso de, de María Osorio ou de Antón, eh, de facto Beiras citou, no, citou a Antón Santos, que é mestre universitario no Parlamento Galego, dicindo que esa persoa non debería de, de estar presa, mm. non? A veces levanse a xente pois así totalmente o show, fían cousas que non teñen sentido. algunha vez si alguén estivo en algún suizo político na Audiencia Nacional eh, está un pouco na, na esfera ou sabe un pouco a que por onde van os tiros daríase conta como moitas veces se eh, tentan fiar cousas que, que son inexistentes, que, que non teñen conexión entre sí, para, bueno, eles montarse unha película e xustificar pois unhas condenas, non? Uh -huh. Respecto ao que comentabas antes de, de se o Estado español ten equivalente ou non, un dos casos sería o, o Estado francés, bueno, está facendo algo semellante con Euskal Herria. Non obstante, eh, está a orde do día eh, como tribunais europeos lle están tirando das orellas ao Estado español Véxase no último caso o tema da doutrina Parot, véxase como ahora se está tratando de levar o Estado español por, eh, ante os tribunais por non investigar o tema do franquismo, eh, véxase como a Amnistía Internacional ten denunciado o Estado español por os temas das torturas nas cadeias, e bueno, eso é algo totalmente inaudito, que non sei como non se lles cae a cara de vergoña a nivel internacional, de que lle estesan tirando das orellas e aínda así que non fagan casos. Mm, estamos falando de Amnistía Internacional, uh -huh. un organizo un organismo internacional nada sospeitoso, non? Bueno, eh ten as súas sospeitas en tanto en cuanto moitas veces non lle compensa uh mm. -huh. eh falar mal, por dicir así, de dos estados, mas inda así A propia Amnistía Internacional denunciou as torturas nas cadeas españolas. Uh -huh. Nacións Unidas tamén teño por aí, estive en estes días eh, consultando algún informe, creo, algún relatorio, ¿no? de algún en Nacións Unidas que tamén, bueno, non sei, creo que tamén se pronunciou ao respecto de, de algunha cuestión destas eh, de, do tipo de delitos humanos, ¿no? e uh -huh. de liberdades públicas e todo iso. Qual é a cualidade democrática? Porque claro, uh, que, que existe no Estado español bastante de, de moi baixa cualidade, ¿no? Digo xa porque a propia, digamos, eh, ciudadanía, as propias persoas comuns, ¿no? que están vivindo esta crise falsa crise donde por un lado pois pues, está a cuestión económica e tamén por outro pois pues, o recorte de, dereitos e liberdades, está vendo como se lle sustraen, ¿no? pois pues esas dereitos e liberdades fundamentais así pola cara, pero tamén eh, vos eh, que estades, mm, digamos, en ocios políticas minoritarias, podríamos decir, pero totalmente legítimas como é eh, pues, ser independentista, ¿no? igual que un eh, español, porque non pode ser <laughs> galego, ¿no? vasco, catalán ou o que queira, ¿no? eh, pois estades vendo precisamente sentindo en primeira en primeiro grau pois esa problemática, ¿no? non xa como militantes personas humanas militantes dunha organización pois eso, in, independentista como tantas que hai como familiares eh, obxeto pois eso de, de de, de privación de, de liberdade que están nas cadeas e que como estamos a comentar antes tamén sufren indirectamente esa condea porque logo falaremos pois é xente que está condenada pola Audiencia Nacional, casas. que é un, un organismo judicial eh, herdado do franquismo, no? que ten sede en Madrid, e que, e que as condeas pois, pasan por eh, eh privación de liberdade en cárceres que non están precisamente cerquiña de Galiza, no? <laughs> E iso tamén é unha tortura para os familiares. Se vos pois, parece, tamén comentamos isto. Evidentemente, bueno, eh, Aquí habería que preguntarse moito eh, por que lei se risen eles, non? Porque a propia Constitución Española do 78 cita de que os presos e cas presas teñen que estar eh, o máis perto posível da súa casa e que o obxectivo de estar preso é reinsertarse neste caso non se cumple, neste caso que se está facendo eh, é un suplicio económico, de tempo, eh, de dar explicacións, co cual eh, aíslan as familias, non? Porque xa unha familia ten que dar unha explicación de que ten que pedir o día libre no traballo para poder ir ver o seu fillo que está preso, non? E, e bueno, entonces pois non sabemos ben por que normas se rixen, porque no caso, por exemplo, das presas e dos presos vascos, supostamente era porque había un colectivo eh, bueno, multitudinario e que entón, bueno, pois que o tiñan que repartir en, en varias cárceres. Eh, no caso galego non é ese o caso. Estamos falando de seis, de seis presos eh, neste momento e entonces queremos saber cual é o motivo para que esas eh, persoas eh, estén dispersadas. O motivo é evidente, é político. Ainda así, bueno, tamén quería mencionar de que eh, a partir do, do mes de, de decembro do ano pasado, o Bloque estuvo levando a todos os concellos unhas mozóns para tentar que se aprobaran nos concellos respeito a que os veciños e ser o, o bloque presentaba a mozón e no concello de que de onde era vicinho o a persoa que está presa para non para que non cumpla a condena, non para que non cumpla coa lei ou que o que este tipificado, sino para que cumpla a súa condena na Galiza e para que se reduzan todos esos daños colaterais que ao final, bueno, acaban sendo moito importantes. Uh -huh. Entón hai, digamos, tamén un certo compromiso por parte, digamos, dos partidos políticos un pouco maioritarios dentro da esfera nacionalista. Estaban falando agora do BNX, do Bloque, eh, que outros partidos e formacións políticas un pouco eh, apoian esas mocións para que no caso concreto dos presos pois os concellos soliciten que se acheguen eses veciños, non? que veciñas de diversos puntos de Galiza a cárceres que sigan a cumprir a súa condena, se que algún delicto cometeron, pero en cárceres eh, pre, pretiño de, deles. Da casa. Sería tamén eh, o caso de, de Anova e de, e de ASE. Uh -huh. eh, respeito... Son un pouco as organizacións políticas que se están mollando Eso, un poquinho, eh. ¿no? digamos. Uh -huh. ¿no? Sí, eh, tema de Partido Popular e no caso do, do PSDG, bueno, eh, é inviável, non? De facto, ainda haberá cousas de unhas semanas en que Esquerda Unida, o Partido Popular, o PSDG, pois eh, instou e apoiou a que esa cousa suposta que se chama resistencia galega de que fora incluída nas listas europeas como organización terrorista. Uh -huh. Porque deses seis presos, esas seis presas que há agora mesmo espalladas por todo o Estado español, que non cadra en ningún caso no país galego, no? Eh, están todos codea, condeadas por terrorismo, por así decirlo. Porque que tipo de condeas por violencia ou que tipo de Calia condea? A ver, habería varios no. casos, non? Eh, o, eh, xa foron xulgadas eh, no mes de, de xuño do, do ano que pasou foron xulgadas cuatro persoas sería o caso de, de Antón Santos sería o caso de Eduardo Vigo de Roberto Fiallega e o caso de María Osorio eh, para Eduardo e para Por que para... selle, por que se lle eh, acus, que se lle, a calera acusación, o sea, por... Para Antón e para María eh, mm. supostamente dicen de que tiñan documentación falsa nas súas moradas. Esa é a, a o delito que cometeron. Eso é de <laughs> que vale. había, bueno, Esto despois eh, ¿no? claro, <laughs> despois tamén un pouco que dicen de que se atoparon gasolina, Pero claro, eh, que nunha, nunha casa dunha aldeia non ten 4 litros de gasolina para botarlle o tractor ou para botarlle a, a non sei que, non? Perfecto. Ese é o delicto de... Eh, sí, ese... Un dos delitos. delictos. Sí, ese sería un do... Bueno, ese sería o delito por o que están acusando a, a María Osorio e a Antón Santos. Mm. E pedíronlle xa, cando foi o, o suizo no mes de, de suño do ano pasado, 10 anos de prisón. Uh -huh unhas persoas que, que é certo que, que son pois militantes ou non, ti agora dirás independentistas, non, en organizacións ou persoas uh -huh. pois como ligadas como calquera outra persona do mundo mundial que pode estar vencellada pois ser unha ideoloxía, unha organización, un colectivo, tal, pois estas persoas están vencelladas a unha organización seguramente política, son independentistas, pero que pois, o, polo que semella non se lle coñece outro delicto que ter na súa casa unha sede de cacharros que en ningún caso tiñan forma de, de explosivos, nin por cometer ningún tipo de acción, violencia, e ademais persoas totalmente insertadas que non ten nada que ver, <laughs> pero totalmente insertadas na sociedade, creo que un deles era Mestre profesor universitario, universitario e a súa, bueno, E María Osorio, bueno, tamén estaba mm. no no ámbito universitario, os dous destacadísimos por a súa mm. brillantez eh e inteligencia e demais. Entonces, bueno, eh cando se plantexou este facto, a a policía a nivel político que quería era que xente tan inteligente pois pues, que non estivera metida no no tema do independentismo, non fora fora ser que dera argumentos políticos ou que dera eh, cousas mediante a palabra e que, e que bueno, que se captara a xente, por dicir así. o sea, que estamos ademais falando de, de un drama persoal de xente nova, ¿no? pues que uh -huh. como todos nos buscamos a vida, xente ademais neste caso pues, válida, formada, inteligente, docentes universitarios neste caso concreto e que de repente pues, ven a súa vida rota uh -huh. por unha montaxe, poderíamos decir. Eso, eh? constru unha construción unha enxeñería policial ¿no? para leválos ao sulgado e ali pues, cocinar entre todas e todos o sound system ¿no? <laughs> este e, o DJ o grande DJ da audiencia nacional pois eh, ¿no? poñeros un plato aí como dado así ao gusto do pois pues eso de que no quera escoitar, que no escoitar ou, de que, ou de que no queira creer E como se fai tragar todo iso, ese, ese prato? Porque logo están os más media, medios de comunicación que se fan eco, por exemplo, de notas de prensa textuais que emite o Ministerio do Interior, non fan unha investigación, simplemente leen iso, o que pon aí o que o comunicado do Ministerio do Interior e unha serie de palabras moi medidas, terrorismo, resistencia galega, cosas que vos mesmos eh, nas entrevistas que se vos fan e todo iso, pois sempre desmentides, no que non existe eh, ninguna organización chamada Resistencia Galega que mm. Resistencia Galega en todo caso pues sería pues eso, como se si aquí Resist resistimos algo nos. Claro, ¿no? Resistencia Galega pode ser cualquier persoa que se sinta galega, pode ser cualquier persoa que fale galego, eh, cualquier persoa que, que se negue Cualquier activista social claro, eh, cualquier persoa que se negue ir a comprar o Zara, eh, cualquier persoa. De feito todas e todos somos un pouco resistentes eso galegos, eh? non? Actualmente, non? Eh. Tal y como están as cousas, non? Mm. Uh -huh. Entón, eh, aí hai un, un como problema fan, gordo, Como ¿no? fan tragar isto? E, eh, dicer, o, o problema era o que tú ya estabas comentando, non? Os medios de, de comunicación simplemente leen a nota de prensa que, que se emite desde a policía ou se non ven desde, desde os xulgados. Eh, para eles, material terrorista, material susceptível, é un computador, é, eh, é un disco duro, así como anécdota vou comentar de que a un dos presos eh, na súa casa colleronlle un bote de lixivia e dixeronlle que iso era material explosivo Entón, claro, a cualquera da, das persoas que que, que estamos aquí ou que podemos... Eh, normais de rúa, normais de rúa, a, a poden entrar na nosa casa e poden sacar unha lista de un montón de cousas eh, que temos preparadas Coas para... que se pode que misturadas sí. se pode resultar un explosivo. De Eso feito, eh. eh, poderíamos facer un experimento ir a calquera domicilio deses que quedan por aquí pertiño, entrar nunha casa e... E a ver que non ten lisibio, que non ten amoníaco ou detergente ou en que mm. casa da aldeia pois non hai un arado ou unha... Unha a gasolina para desbrozadora. Claro, unhos clavos ou... <laughs> O sea, que por unha banda iso, que é a operación policial, uh -huh. e despois a amplificación dos medios de desinformación, uh -huh. que iso é outro tema que estamos agora a comentar, bastante tamén escandaloso, non? Sí. Que, que, que acontece? Non hai profesionais independentes que que un pouco esculquen, están todos tan dominados os más media ou non hai xornalistas un pouco ceibes Bueno, o tema de dos freelance eh, mm. está moito complicado e ademais eh, os medios de comunicación non llevan mercar eh, esas noticias porque bueno, responde tamén a unha estrategia do, do Estado e entonces pois pues, non non compensa. Actualmente pois pues, sí que pode haber eh, medios de comunicación que, que son un pouco máis eh, fiáveis ou que son un bocado máis objetivos, como pode ser neste caso o Sermos Galiza ou incluso Galiza Libre, eh, mesmo no portal de Ceibar eh, está actualizado todos os días e vamos comentando eh, para que se poida contrastar esa información, mas no, eh, eh todo son tentáculos de dunha mesma cabeza. Uh -huh. Que vos parece se si facemos unha pequeniña pausa musical, unha ráfaga e continuamos? Vamos a lembrar que estamos en directo en Radio Filispín, a radio libre comunitaria que emite de Ferrol, na terra de Trasancos, que os eh, venres 17 de xaneiro do ano 2014 e que, bueno, tamén se cadra podemos dar un número de telefone, non? Por se alguén quere preguntar algo, chamar, dar a súa opinión sempre hai esa posibilidade. O 981 37 10 40. Repetimos, 981 37 10 40. Un divertimento, un divertimento, un monstruo, un, monstruo, una radio, un una radio, un show, radio, un de 6 a 8 monstruos, a 8 monstruos, en Radio Filispin, en Radio Filispin, a Radio, dos dos monstruos, dos monstruos. amigos son Las combatentes galegas son La esperanza que vive ¡Los combatentes galegos son A lucha que perdura ¡Los combatentes galegas son ez galego zon Alortak eperdura Azkon bat ez zon Seguimos en Radio Filispín en Divertimento para Pequenos Monstros Ose aquí en directo Benres 16 de Xaneiro do ano 2014 con Francisco Martins e Noelia Rodríguez Son ambos integrantes eh, pues da, do colectivo Ceibar nos están explicando aquí unha serie de cuestións que normalmente pois, non nos falan nos medios de comunicación, está así un pouco agachado o mundo dos presos e das presas é un mundo tabú casi, non, non, será, non xa só aquí que estamos a falar con eh, con a cuestión independentista, xente afectada por, por determinadas políticas represivas do Estado español, sino tamén a nivel máis xeral outro tipo de presos e presas, non? Hai organizazos como Presós, por exemplo, non? que están loitando e sempre apoiando este tipo de cuestións, pero fora da esfera mellor máis ligada á política, non? O sea que é un mundo agachado dos presos e das presas, non? Sí, bueno, eh, niso o Estado español conseguiu o seu obxectivo que é criminalizar e isolar a todas as persoas que, que están presas, eh, no imaginario colectivo hai a idea de si está presa algo faría e, bueno, moitas veces non se preocupan por saber que, que é o que hai detrás e se realmente esa persoa é culpable ou non, non? Desde o momento que, que sufre unha detención, a xente xa o tacha como culpable e tampouco pois olla se si un suizo xusto ou non e tamén, bueno, fíanse moi todo que falan os medios de, de comunicación, que como mencionábamos antes, son todo tentáculos da mesma cabeza, non? Uh -huh. Eh, porque además estamos falando de cosas moi serias porque ao final é xente que por ter iso pois uns litros de gasolina no, na garaxe da súa finca ou tal, pois pode ser eso, condenado a, a cadeas de prisión, a penas de prisión, pois cuantiosas, non? Non estamos uh -huh. falando de, de pasar polo calabozo <laughs> para unha, non sei, Estamos sí. hablando de penas cuantiosas y además acusados de delito de eh, pertenza a banda armada, ¿no? Eso é. Eh. Mm. Sí, bueno, non serían eh, todos os casos nos que foi solo pois pues, eso por unha garrafa de, de lisibia ou así, non? E que non hai que enganar a ninguén, hai xente, bueno, que tomou unha, unha opción e nalgúns casos, bueno, sempre falamos supostamente porque nós non somos ninguén para, para xulgar a outras persoas, eh, bueno, teñense encontrados eh, supostos eh, artefactos ínfimos, non? Uh -huh. O sea, pero en todo caso, neses casos que estás a mencionar, pois pues, en resultado de ningún tipo de violencia personal. No. E simplemente mellor, pois, pues, como que entira unha pedra uh -huh. a, un, a un banco, non? Que creo que acontece últimamente non, gamonal, non? É unha escena bastante sí. habitual últimamente, non? Está casi no, no, no top de acontecementos. <laughs> No. o vai a estar, se presume como un gran hit no Estado español. Sí, eh, bueno, o que mesmo recoñeceron os peritos da Audiencia Nacional é que o movimento independentista eh, que, bueno, eh, galego nunca ten como obxectivo eh, o tema de, de, de facer morrer alguén ou de, de matar alguén, nin que haxa danos persoais, nin nada, que por eso tamén as accións sempre se escollen cando non pasa ninguén, cando é de noite, cando son cousas deshabitadas e así, para que non haxa ningún tipo de dano, é simplemente, bueno, unha chamada de, de atención e de dicer que, que non se comulga co, co sistema que, que está montado día Uh -huh. Eh, alguna cousa máis que engadir este, este bloque de cousas, eh, Francisco? Non, está todo eh, sí, clarísimo, sí. ¿no? Está, está todo tan claro que, <laughs> que vos tema moito dos medios de comunicación. Non, non realmente somos as que, bueno, estamos entablando conversazóns e presenza cos medios de, de comunicación, mas somos nós quase que, que solicitamos, non? Pode haber... Eh, ante unha detención determinada, ante un momento determinado en que os medios de comunicación sí que se interesen eh, por saber cual é o posicionamento de Ceibar mas eh, o seu interese é exclusivamente por engadirlle máis leña ao, ao asunto, non? Uh -huh. E para criminalizar a Ceibar e para dicer que, bueno, forma todo parte de, de un complot e que, bueno, mm, porque incluso me, da que mellor o, o xornalista pois que eh, desprazado para cubrir esa, esa nova, no, pois empeña mellor en recoller algunhas declaracións de Ceibar neste caso, no, como uh -huh. un pouco representante da situación que está a acontecer ou como refuxo no, da, da, do que está a acontecer pois logo en, en, en, digamos na redacción dos informativos se manipula totalmente no creo que hai algún exemplo bastante mm, eh, clamoroso eh, cando se lle pregunta a, a, a integrantes de Ceibar que estaba a acontecer en un, nunha desas últimas detencións e eh, eles falan de que posiblemente que sí, que posiblemente aconteza e se estaban referindo a posíveis torturas non a de, uh -huh. que se conducen a comisaría e que eles traducen logo ali eh, unha vez montado a entrevista é que posiblemente si sí, eh, se tivera producido esa acción terrorista non? o sea, uh -huh. unha cuestión así bastante comentada no seu momento e, e que sí que, que se dan esa esa, esa, ese terrorismo informativo realmente, ¿no? porque iso fai moito dano logo pois, pues, a moita xente, ten moitas consecuencias. ¿no? Sí, consecuencias máis que nada eh, sociais, porque a xente venos desde unha óptica que, que non é a real. Nós somos persoas de, de carne e oso, que nos temos o noso traballo, o estudamos, e eh, facemos un montón de cousas, estamos no tecido asociativo, tamén nos vamos de festa, levamos unha vida totalmente normal. Somos cualquier persoa da, da rúa. E respeito aos medios de comunicación, eh, como che comentaba anteriormente, sí que nos eh, sí que estamos indo a donde eles, especialmente eh, a donde teñen a, a súa sede principal para presentarnos, para que nos poñan cara, para que saiban quen somos e que, bueno, que non estamos nin detrás dunhas carapuzas, nin estamos nun gueto, non? Nin tedes cornos, nin rabo, no, todo iso. <laughs> nin nos comemos a los niños, non. claro, claro. Claro, e depois, bueno, tamén está o web de Ceibar que tamén como como che dicía antes, está actualizado permanentemente co, co posicionamento que ten Ceibar perante algunhas eh, cuestóns, mas tamén sobre novas antirrepresivas que van salindo todos os días e, e, o e ali, bueno, podes atopar o correio de, de Ceibar que se revisa tamén diariamente e co gustosamente daríamos eh, o número de telefone para algunha entrevista ou para aclarar cualquier, uh -huh. cualquier cousa. Cando acontece calquera cuestión, eh, vos poñedes ao dispor dos os medios de comunicación sempre estamos ao seu dispor no? para dar te, a, claro. a visión uh -huh. eh, pois eso, directa do que do que aconteceu no? por parte dunha organización que representa a todo este tipo de personas que se tipo que organizar había conta pois do aparato eh, uh -huh represivo e de presión que exerce pois, pues, esto español neste caso concreto contra unha opción como é o independentismo en eh, pues un pouco logo pues eh, representada por diversas organizacións políticas, ¿no? Pues eh, pequenas organizacións, pero tan legítimas como calquera outra opción política. Porque como está a cuestión xa entrando en materia máis eh, de palpar a política, no? de, de legalización de partidos, estamos vivindo unha crise en moitos sentidos, antes falábamos tamén de perda de dereitos e liberdades, e tamén as organizacións minoritarias está destendo ese problema, no? que se vos está criminalizando con todo este eh, estes episodios estamos aquí a contaros en divertimento e despois cando chega a opción digamos de poderse presentar como no xogo democrático no? para poder que a, o cidadán elixa deposito o seu voto a unha opción determinada non pode o mellor porque esa opción está ilegalizada uh -huh co cal volvemos ao mesmo, no? Eh, ilegalización das ideas, criminalización de determinados pensamentos, coméntanos un poquinho todo isto porque tampouco ten moi boa perspectiva, no? Tal e como están as cousas. Sí, bueno, eh, comentar de que agora mesmo eh, non se plantexa de que ningún partido político vai a estar ilegalizado eh, neste momento. Tamén é verdade que as estruturas que nos estamos movendo no, no ámbito antirrepresivo, que nos movemos eh, incluso en algúns seitores do, dos, do, do ámbito juvenil, non estamos pensando en ningún momento eh, nin presentarnos unha candidatura, nin en nada, dicernos temos o noso traballo, eh, pode ser un seitor juvenil que non ten por que estar integrado en ningún partido, sino ser algo autónomo e que funcione como tal, e no ámbito antirrepresivo represivo non se vai integrar eh, en ningún partido, non? Entón, o tema electoral por esa banda pois non, non nos preocuparía, porque tanto o Bloque como, como ASE e a Nova non, non están facendo nada que os poida conducir a que se lle estache de, de apoiar ou de financiar, de colaborar, do que sexa, son moi estrictos con iso, e bueno, é a súa política e é totalmente respeitable non? O que sí que se plantexou é que co suizo que, que tiveron eh, o, o 23, 24 e 25 e 26 eh, de, de xuño do 2013, cando saliu a sentencia, foi a primeira vez que se dixo que na Galiza que existía unha suposta banda armada. Claro, o problema que a partir de aí se plantexa é que con esta eh, suposta banda armada que, que hai na Galiza é que as organizazóns que, que apoian esos presos que de algún xeito que lle deron eh, cobertura xurídica en algún movimento que, que militaron ou no que sexa que pasen a estar ilegalizadas a nosa perspectiva é que eh, agora mesmo non están as cousas como para ilegalizar. Que pasará dentro de algún tempo? Non o sabemos. Mas agora non é a tesitura e non é o que aguardamos de que poida pasar o, o máis probable, non? Uh -huh. Entón, eh, a acción, digamos, electoral non é unha prioridade, como digamos, para, para, para un, neste momento pois pues, organizazos da esfera independentista, porque tampouco é, digamos, un objetivo o mellor <laughs> interesante para, para vos simplemente. No, nos directamente somos independentistas e bueno, e aí abarca o que é todo o independentismo, mas en encuadrarnos en ningún partido político, non levamos as directrices de ningún partido político nin de ningunha consigna, máis o que nos a nosa que é organismo popular antirrepresivo e bueno, ya te aí. Mm. E como galegos independentistas, que leitura facedes do que está a acontecer no resto do, do Estado? Porque temos o que está a pasar agora no País Vasco, tamén todo ese proceso que está eh, aí cocéndose en Cataluña. Que análise facedes, a os dous, tanto Francisco como Noelia? Noelia, ti Bueno, eu penso que son tres povos totalmente diferentes mm. que cada quen escolleu unha vía ou unha circunstancia ou, bueno, a, a súa forma non de, de entender como querían camiñar cara a esa libertazón nacional e... Porque desaparecido a violencia, cal é agora o problema? Violencia de quen sería a pregunta. Claro, exactamente. <laughs> Esa é outra, ¿no? Pero bueno, vamos a poñernos no, no lado deles, ¿no? Vamos a verlo cos seus ollos, cos seus gafas, ¿no? Desaparecida a violencia, que nos queda? O sea, cal, cal é o seguinte problema que pode poñer o sistema, o Estado a, o a esas opcións eh, Bueno, esta tan se... exítimas como calquera outra, ¿no? Está se vendo no, no caso catalán sí. de que eles non eles iron a, a vía violenta, xa desde hai mm. moitos anos que a deixaron co, co Terrallura E, e bueno, son cidadáns que queren ir a votar, que queren ir lesítimamente a, a exercer o seu direito do que queren ser, do que queren non, do que non queren ser, e incluso cunhos políticos que, que os respaldan, que respaldan eh, esos ese tema de, de sufraxio, non? E sabemos que a resposta de, desde Madrid é totalmente negativa, non? Entón a, a cuestión de que existira ETA ou non existira non, non é relevante para que o para que Madrid os deixe autodeterminarse, non? Uh -huh. No caso galego vamos temos outra vía ou, bueno, vamos un pouquiño máis a modo, pero tamén se dice que vamos despacio porque vamos para lonxe e <coughs> entón, pois, eh, hai que ver que, como se van dando as cousas o importante que, que o fulcral é criar povo é criar centros sociais, é criar radios libres é criar espazos onde nos poidamos sentir a gusto eh, espazos feministas eh, construir povo o electoral queda para, para máis alá. Unha Agora, a longo plazo. Non? Iso é. O electoral queda moi lonxe. Primeiro o que temos que facer é as bases uh -huh. e artellarnos entre nós. Pois eu penso que eso que estades a decir pois dignifica bastante di bastante de, de ese tipo de opción, polo menos bastante lonxe dos eh, eh, digamos um, un pouco prioridades de, das concepcións políticas máis mayoritarias e clásicas, mm. no que chegar ao poder pola vía máis rápida posible, no? Entón, estamos aquí tamén un pouco aprendendo moito de destes estes grupos que temos un pouco que que mm, deixar de criminalizar, comezar a ver con outros ollos, comezar tamén a visitar as súas páxinas, a eh, buscar pois, información alternativa, non solamente escoitar pois, a información que nos dá pois, o telexornal, o telediario. Que, que información podemos suministrar desde aquí, pistas para que os nosos ouvintes teñan unha información máis directa aparte deste programa do que sodes ceibar, do que o, o movimento independentista, as diversas socios que hai, que hai moitas, entón, eh, Crisol de diferente e que un pouco pues eh, abran un pouco máis a mente, inda que logo pues, non sei se esa súa opción política que si sí que deixen de secundar esa política pues, eh, mm, eh, maquiavélica non do, do Estado, non? <laughs> Bueno, como che dicía antes, nós eh, simplemente respondemos as nosas siglas que Ceibar, entón, bueno, un pouco a publicidade que vou dar é que eh, a nivel antirrepresivo e especialmente de, de coisas que acontecen na Galiza, mas tamén cando sale unha lei que nos vai afectar desde Madrid, pois publicase diariamente, eh, estamos o, o tanto prácticamente de, de todo o que acontece, damos unha leitura alternativa do que poñen os medios e se os medios eh, dicen ah, nós tentamos ver un pouco máis de como nos vai a repercutir e iso é moito importante na página web de Ceibar tamén podese atopar eh, moito material antirrepresivo que, Calea, que sería, por exemplo no, a página web sería www.oceibar.org ah. Mm. eh, ceibar.org ceibar con v.org iso é eh. vale E ali, bueno, pois pues podese eh, atopar material que dé utilidade para toda a cidadanía, como pode ser que facer perante unha detención, non? Mm. Que agora que a, canova lei de seguranza cidadá pois é, per, é previsível que, que vayan a acontecer algúns casos por o, mar, por o mero efecto de, de estar na rúa ou manifestándose contra unhas preferentes ou cualquier coisa, non? Mm -hmm. Entón é información básica que unha tamén das labouras de que fai ceibar. Ceibar contextualiza políticamente o que é a represión, mas tamén trata de formar a cidadanía para que non se vexe indefensa ante un policía, ante un guardia civil ou ante os sistemas de represión que ten o Estado. O sea, que dá unha serie de pautas, un pouco sí, pautas legais. E tamén un pouco observatorio do que está acontecendo no plano legal uh -huh. a nivel pois pues, de, de perda de dereitos, non solamente aplica, aplicável a a eh, independentismo, sino tamén pois pues, a outras esferas, ¿no? A de toda a ciudadanía, será, o sea, que é unha páxina web bastante práctica nese sentido, uh -huh. ¿no? O día que a páxina de Ceibar o, o propio Ceibar desapareza, pode ser por dúas cuestións, ou ben porque Ceibar se xa ilegalizado, ¿no? ou ben porque Ceibar non se xa xa eh, quen desistir porque esteamos nun estado ou mesmo nun país normalizado, é dicir, que non se criminalicen as socios políticas desta maneira, non? Eh, cal das dúas vedes máis lensana <laughs> ou máis cercana no tempo que posibilidades teñen ambas as dúas un pouco nas vosas mentes? O sea, como vedes o panorama en ese sentido? Bueno, vería que ser moito máis... Lle queda mais... moito para ben a Ceibar sí, ou lle queda suposto. moito para mal? Como iso? <laughs> bueno, eh, ante a tesitura que estamos eh, sabe, todo o mundo sabe como están as cousas e teremos que, que seguir existindo, por suposto e, e dando cobertura. Mas a que ser totalmente positivas e no momento que, que bueno, que se ilegalice Ceibar eh, non vai haber preocupación, que seguro que eh, criminalizados hasta de su pouco, non? Sí, <laughs> eso é. Pero bueno, seguro que sale algunha página web ou que sale algunha alternativa ou que Nos traballamos prácticamente 24 horas ao día temos na cabeza isto porque é algo que para nós é super importante, nunca esquecemos as persoas que, que están presas, eh, a toda a xente que por cualquier cousa que, que lle están metendo multas económicas ou que as están levando a Suizo entonces todo o día estamos artellando aí na, na cabeza algo non e seguro que algún opción viável habería para que a xente pudera seguir informada e que houbera aí un sistema de, de contrainformación Uh -huh. Bueno, que vos parece se facemos outra pincelada musical Antes volvemos a escoitar aos mesmo, o mesmo grupo, non? A Escarnio Iso é uh -huh. Bueno, vamos a escoitar agora pois a un outro grupiño por aí que teño aí eu elixido a ver que vos parece Un divertimento, un divertimento, un monstro, un, divertimento, un monstro, unha radio, unha radio, un xogo, unha radio, un de seis a 8 de 6 a 8 monstruos en Radio Filipin, en Radio Filipin, a radio dos a dos monstruos. monstros. en este deseo instantáneo, montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Filispín Ose Benres 17 de Xaneiro do ano 2014 logo pois destas feiras que tivemos e estamos con Francisco Martins e Noelia Rodríguez de pois Ceibar, o colectivo Ceibar, ese colectivo pois antirepresivo, tamén pois un pouco observatorio do que está a acontecer no plano nese plano e pois informativo tamén o, o contrainformativo podríamos dicer, bueno, pois pues estes eran sin dios e unha, unha peza que tiña que ver un poquillo coas cárceles que é o que estamos ouvindo así un pouco se no programa e estamos xa nos últimos 10 minutos do programa, máis ou menos, xa tampouco temos moita presa, e vamos a coas últimas pinceladas. Vamos a lembrar tamén o de novo teléfono de, de Radio Filispín, eh, 981 371040, repetimos 981 371040, pois pues, alguén quere chamar, preguntar, facer calquera comentario que vos esquixer. Aquí abrimos o microfone e vos falades. 981 37 1040. Bueno, que tal, Francisco e máis Noelia? Que tal estades bueno, aquí? Ben, aquí ben preparada que ven a compañía ireu non tanto. Bueno, ti tamén, Seu... ti, ti trouxeches a música. <laughs> e tamén apostellaste aí moito, non? E Noelia, que tal? Ben. Ben. Ben. Mm. Porque ti eres de, de por aquí, non? De Trasancos, Eu non? sí, son de da comarca, E Noelia, de, de onde estima, máis ou menos? De, de algún planeta Eh, non, bueno, eu son esta. ourensá, <laughs> son da comarca do Ribeiro, pero estou morando en Compostela, Compostela. que estou estudando ali. Moi ben, pois pues, é estupendo, a verdade é que estamos aquí pois pues, disfrutando non do que nos están a contar, porque todo o que se xa escoitar voces diferentes, como ten que ser unha radio libre, pois eh, é estupendo, para eso estamos aquí. E, bueno, agora vamos a falar nestes últimos minutos un poquinho do que va a acontecer precisamente a partir de maña sábado 18 de xaneiro e de feito algo que comezou xa a prepararse hai tempo e que parte hoxe de diversos pontos non do da xeografía galega. Sí, eh, de que vamos a falar logo? Da marcha as prisións que se fai todos os anos, non? Uh -huh. eh, pois, como ben dices, pois vai a este fin de semana daqui da comarca de Ferrol se iría o autocarro ás 11:30 da noite de a parada de taxis do Inferniño. O se venres 17 de sí. xaneiro o cual eh, a xente que queira asistir non é a xente que non teña cartos ou algo pois temos unhos bonos de axuda non que serían 10 euros pero a xente que non poidera pagalos ou algo tamén podería asistir non? Eh, bueno, porque estábamos falando diso de presos que están dispersos por la xeografía do Estado español entón, pois, pues, isto vai ser un pouco unha turné ¿no? o sea, como como vai ser esta? Aquí de Ferrol, xa nos dixo Fran, sai ás 11:30 hoxe venres 17 un autocarro, pero tamén hai outro de Coruña, outro de Compostela, de Lugo, sí. Ribadeo, Pontevedra, Vigo, Ponteareas, Ourense. sí, máis decir que, bon, está sendo un éxito, non, en outras comarcas, eh, hai moitísima xente apuntada para os autocarros. Mm. Eh, bueno, aquí aínda nos queda algunha plaza, pero bueno, que parece que a xente tamén está colaborando bastante nisto, non? Uh -huh. Realmente, bueno, os pontos que, que mencionabas vanse sacar eh, dous autocarros. O ah, primeiro ah, vale. autocarro eh, iría por toda a rama do, do norte do país recollendo a xente e depois estaría o autocarro do, do sul e cada cual levaría un itinerario diferente porque mm. un autocarro só non claro. sería capaz de, de facer toda, todas as viaxes, non? Mm. Mas mm-hmm. son dous autocarros e tamén é a novidade porque nesta oitava edición é a primeira vez que xa se sacan dous autocarros o bus do sul encheuse eh, prácticamente enseguida e entón incluso barallamos que para o ano que ven pode haber a posibilidade de, de montar outro autocarro ante o éxito rotundo. Uh -huh. E, bueno, isto ten, eh, se organiza baixo a lenda a leyenda cal, eh, ate que non volten eles iremos nós, non? Sería un pouco a historia, non? Ate sí. que non volten eles iremos nós. Iso a oitava é. marcha as, ca, as, cadei, as, ca, as cadeias. Cadeias, perdón, tiño que cadeiras non? <laughs> cadeias. é. <laughs> Sí, é unha, é unha lexenda que, que resume moi ben nunha frase pois o que, o que bueno, o traballo da, da plataforma de que volten a casa e tamén a de a de ceibar eh, ate que os nosos presos non estesan na, na Galiza, pois eh, teremos que irnos e non vamos a desistir como pretendo o Estado co tema da dispersión de que os presos se queden sin visitas, de afogarnos economicamente de ter que depender de, de un carro que teña boa consistencia para poder facer tantos kilómetros, entón pois é algo contundente, non? Porque estamos falando, vamos a lembrarlo onde está eses presos e presas galegas, esas seis persoas agora mesmo espalladas? Eh, Antón está en en Aranjuez, eh, Roberto Rodríguez está en Estremera, que está en Madrid, Eduardo Vigo eh, e Xurxo están en Mansillas de las Mulas, que, que está en León, eh, Adrián Mosquera, que sería Senlleiro, coñecido así popularmente, está en Villabona, que, que está en Asturias, e despois Carlos Calvo está en Salamanca. Antes estivemos falando do caso de María, e o caso de, de María que non se mencionou foi que María ahora está en liberdade provisional. Eh, unha vez que, que lle chegue a carta, conforme a que ten que cumprir esos 10 anos, pois volvería a entrar na, na prisón, e dicer, ela estivo na prisón, eh, puixeron pois na, en liberdade condicional, e e, e unha vez que tivo suizo xa condearon as 10 anos e agora mesmo estamos aguardando a que a que chegue esa carta para volver a efectuar o seu ingreso. Por eso agora cando nos estabas preguntando non non a mm. mencionei como que estaba presa. Mm. O sea, ese espallamento que xa dixemos aquí de presas e presos ao longo dos cárceles de todo o Estado español que non ten outro objetivo que de castigar as súas familias, Iso eh? ao seu entorno máis inmediato. Uh -huh. E é algo que, como antes ti decías en o principio do programa, pois é anticonstitucional. A propia Constitución recolle pois, esa garantía de que os presos estean nas cadeas máis próximas, non a onde están vencellados, non? Bueno, tantas cousas que se incumpren na Constitución que prácticamente pss, A que se no cumple unha excepción. <laughs> A que se cumple debe ser unha excepción bastante. Creo que a, una, a da unidade da, <laughs> da patria, <laughs> da patria. sacar as militares. Eso sí que se cumprirá. Están aí sempre no punto de mira, ¿no? Uh -huh. Bueno, falando do punto de mira, logo temos un temiña por aquí de, de abeas corpus para, para pinchar. E unha eh, plataforma esta eh, que volten para casa que non estaba mm, vencellada eh, a Ceibar. É unha organización digamos allea a, a organización Zaibar, non? Explícanos isto un pouco. Porque bueno, allea eh, diferenza eh, tampouco a palabra vencellada. Ta... No, dicer, eh, eh, vencellada non é que estesa vencellada, pero allea tampouco é. Mm. É dicer, eh, todos os movimentos juvenís, eh, todos os centros sociais, eh, cualquier xente que, que estexa, bueno, pues nesta esfera coñecémonos todo o mundo, non? E Zaibar sí que ten tratado moitos temas co tema da, da plata, bueno, co asunto da plataforma de que volten para casa, non? Eh, a plataforma que volten para para a Casa é unha organización un colectivo eh, de familiares e de amigos do, dos presos que se encarrega do, do ámbito humanitario e, bueno, e como ten tamén moito que ver con, con Ceibar que conversen algúns pontos pois estamos en continuo contacto uh -huh. mas son cousas separadas son cousas separadas uh -huh. e máis a unha cuestión, digamos, eh, humanitaria Iso, de, eh. a de a plataforma que volten para a casa. Si, sí, máis a súa forman eh, familiares e amigos, non? Como ben dixo Noelia. Uh -huh. Moi ben, o xa que mm, en breve sairedes, non? Moitos de vos e moitas de vos tamén ese, neses autocarros para lá. Sí, sí. O sea, é a primeira vez que acontece, non, esa é a oitava marcha. A oitava, edición. E que, en que consiste? Bueno, consiste, eh, como falábamos eh, anteriormente, este ano poñemos dous autocarros, entonces o autocarro do norte vai levar un percorrido que vamos ir a, mm. a, a Mansilla de las Mulas, a León e a Asturias, e o autocarro do sur pois vai levar outro traxecto que vai ser ir a Topas, ir a Estremera eh, e ir a Aranjuez. Claro, ¿no? Moitos e moitas familiares aproveitarán para sumarse eh, a, a eses autocarros tamén, claro. Claro, a, eh, a oportunidade, van, non? Sí. Iso é, van familiares, vamos amigos, amigos vamos sí. xente simplemente solidaria que quizáis nunca os coñeceu, pero por con solidaridade a eles pois tamén se se anotan uh -huh. e e bueno, e salimos de aquí do país, normalmente suele haber bastante controlo, eh dannos bastante a lata pedíndonos os datos, eh comprobando datos, registrando mochilas, bueno. Eso unha vez que chegades ali ao no, destino no, no, ou polo eh, camiño? Antes, polo camiño. Eh? Polo camiño xa vos para Iso, eh, a Guardia Civil. Varias o... veces, sí. sí. Fan baixar a xente dos autocarros, bueno, eh, ameazanos con cualquier cousa, de que te vamos a levar detido, ou que é unha cousa ou que outra Bueno, son cousas que... Intentan un pouco enfundir medo para Iso, que a xente non se sí, sume a, É a, súa dinámica de, de sempre, non? E depois chegamos eh, ali a prisión e dependendo de que, que entendan eles por recinto penitenciario, pois deixanos a chegarnos máis ou menos. E o preso xa está avisado de a hora que vamos chegar, e si lle cuadra con, con horario de que ten que estar na cela, pois asomas a cela e si dá, pois si cuadra esa sanela eh, cara onde estamos nós, pois fainos algún tipo de sinal de que nos está vendo e si non, si está no patio, pois uh -huh. tamén nos escoite e despois, bueno, xa yo comunica a, a súas familias, non? Uh mm. -huh. Pero é un día moi emotivo para eles, para nós tamén, porque é reafirmarnos, non? No que estamos facendo, é un día de convivio entre todas as compañeiras e, e bueno, con moito ánimo que tampouco hai que dramatizar as cousas e, e nada de, de tristura. E as familiares máis directo podense ter unha entrevista con el ou están en situación de aillamento os expresos? O sea, Perdón, non te entendín. Claro, eh, os, os familiares eh, que van neses autocarros máis directos poden visitar aos, aos seus familiares ou eses presos están nunha situación pol, polo seu tipo de condea totalmente aillados? No, están eh... en régimen de FIE 3. ¿no? Están en régimen de FIE FIES. 3. 3, FIES 3. Explicado un pouco sí. que FIES e o que é o grado 3. Bueno, eh, serían presos que supostamente que son altamente Ficheiros... altamente perigosos E, e bueno, que habería máis que nada que destacar que a nivel práctico é que a xente se recorre moitísimos quilómetros para ir poder ver o preso e no caso de que se amigos solo poden falar con el 40 minutos a través dun cristal. Nos casos das familias é distinto porque xa teñen os bises familiares, que xa son de unha hora e media ou de algo máis e que o poden tocar, pero os amigos, os que van tres veces a, ao mes, porque o resto vai a familia, a fin de semana que queda vai a familia, eh, pois pues eso, pasámonos igual oito horas de, de carro para poder solo a través dun cristal estar ali 40 minutos. Mm. E como son esos encontros? Que vos, hombre, non vamos aquí agora a transcribir conversacións personais, pero que vos transmiten esencialmente? transmítenos sempre forza, están moi interesados por, bueno, pois como van decorrendo as cousas, eh, o que se enteran na prensa, despois queren contrastar o que é verdade e o que non, eh, bueno, cousiñas así, pero máis que nada son... Eles teñen acceso á prensa que lle suministran, por suposto, no centro penitenciario. Sí, se e a unha televisión... Por exemplo, que se, pois, pues, poderían escoitar este programa vía podcast? Non, internet non dispoñen sí. de dela, Ajá. incluso para a xente que estuda e todo non dispón de, de temas de internet y, y entonces pues <laughs> sería bastante inviable. inviável. Pero bueno, que quería resaltar é que os presos, bueno, como persoas que son, tamén están moi interesadas por as por as cousas persoais, que tal estamos, que tal está a nosa familia, eh, bueno, e que fixeches a onde te fuches de festa, con quen estiveches, tes namorada, non eh, cousas de, de xente de rúa, totalmente cotía como se si estuvera falando cun amigo ou cun amigo. Son xente, son persoas. Uh -huh. Pois eu creo que con iso son xente, son persoas podemos eh, despedir eh, dar as grazas a tanto a Fran Fran Martins por, por achegarse aquí, a Noelia Rodríguez por achegarse aquí tamén a Divertimento para Pequenos Monstruos a, a Radio Filispín neste programa especial esta importante parte do programa onde falamos de Ceibar, dos presos das presas, de persoas humanas, de xente que está en prisión, ese tema tabú que normalmente non se fala, esa criminalización das ideas políticas, tamén aquí un pouco abrindo os ouvidos a xente e a xente agora é quen de, de facer a súa análise, de esculcar na página web de Ceibar en calquera cuestión e ver que non se trata de, de seres eh, monstruosos no sentido maléfico da palabra, senón que son persoas humanas como ben ou se podemos comprobar aquí. Non sei se tedes unha cosa máis que engadir, Francisco, Noelia? Bueno, eu quería rematar de que aquí plantexeuse quase un montón de cousas malas, non? Pero que as cousas hai que leválas con, con alegría, que hai moitísimas cousas boas, hai moitas victorias, eh, pequenas cousiñas que vamos conseguindo, que se van conseguindo cambiar as cousas e que a xente se anime de que non vexa isto como que enseguida se asocia o independentismo a, a unha represión ou a unha... Non, ten moitas máis cousas. E entonces, bueno, animar a xente e que, que estesa con alegría e que con ánimo, con optimismo, que as cousas van mudar. Pois pues vai a lección Oi, que nos acabamos de levar tamén, aquí. <laughs> <laughs> Quería lembrar que o xe as 8 da tarde hai unha concentración tamén en aí na Praza de Armas en apoio a Fala, fala aí ao micro aí. A, a, xente, a xente está toda metida aquí no micro. <laughs> Bom, pois pues, hoxe ás 8 da tarde, ora dentro dun cachiño xa, sí, hai sí, unha concentración sí. programada na Praza de Armas uh -huh. por en apoio a Gamonal, non? Uh eh, -huh. Isto tan que está saindo tanto nos medios sí, de comunicación sí, sí, sí. agora. Uh -huh. Eh, bon, que se convida a asistir a xente a iso. Moi ben, pois aquí tamén facemos extensivos e convite a quen lle cadre pasar pola Praza de Armas esa eh, concentración e apoio a Gamonal ou non se sabe moi ben se si Gamonal nos apoian a nos <laughs> é un pouco intermedio todo ¿no? <laughs> en calquer caso eh, case casi con unha homenaxe a, a xente de Gamonal Bueno, pois pues, moito obrigado por estardes aquí, estaremos en contacto e seguiremos tratando este tema mmm, tan esencialmente, algunha outra maneira, pois pues, sempre tamén un pouco intentando pois pues, que este esta cuestión pois eh, des, descriminalice e un pouco contextualizala no seu estrito sentido normal, normalizala. Eh en definitiva, ¿no? como unha opción política máis. Pois gracias por estares aquí de novo e até a Vindeira. Obrigado. Obrigado. Divertimento. Divertimento. Monstros. Monstros. contemplar la muerte de otros y nunca la muerte en tu territorio. No has visto las ruinas en el centro de tu imperio. Lo tuyo siempre ha sido llegar y besar el santo. Lo que ha servido fuera porque no iba a servir dentro. El cazador cazado, cazador cazado. Y puedes apelar al victimismo y a paranoico patriotismo. Luchar contra el mal no es que sea tu virtud, pero no, esta vez no, esta vez ha sido tú la víctima de la que siempre ha sido Tu actitud es natural que si das un día te puedan dar Dar, dar, dar, allí donde duele más Dar, dar, dar, allí donde duele más divertimento para pequenos monstruos aquí en Radio Flispin. Os eh, venres 17 de xaneiro do ano 2014. contra o pensamento único eh, contra esas eh, problemas de interpretación moitas veces eso que nos meten os medios de comunicación para abrir un pouco a mente hai que traer a xente aquí a radio e que se expresen libremente, claro que sí Vamos con esta peciña de Banda Hachís, esto leva por título Pensamiento único ni pensarlo. Seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín, la Radio Libre que emite de Ferrol. y ahora vamos a pasar a esta parte del programa que antes vos anunciábamos y que ten que ver pues con contacto que xa temos xa con Zaragoza. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tetes o galego? Eh, no. <laughs> no. Yo, vamos, de gallego puedo, puedo llegar a entenderlo, pero vamos, a hablarlo, hablarlo malamente. Muy bien, pues vamos a pasar entonces a castelán y e, bueno, pues anunciamos esta eh, esta entrevista con eh, tú eres Marshall. Marshall, sí, de Radio Topo, una radio zaragozana Una, radio mítica, mítica de Zaragoza. <laughs> Bueno, <laughs> mítica no sé, llevamos 20 años, acabamos de cumplir. Y, Ahí está, Muy, muy contentos, muy mayores algunos, pero muy contentos de, de haber aguantado 20 años. Bueno, pues estamos hablando con Marshall porque el pasado mes de noviembre tuvo lugar en, precisamente en Zaragoza, ¿no? Pues una reunión donde se encontraron pues, diversas radios libres, de nuevo, podríamos decir, mucho tiempo después. Tantos como, no vamos a decir 30, desde aquel manifiesto mítico de Villaverde también, pero sí muchos años después. ¿Por pues qué después de tantos años se encuentran una prácticamente docena de radios libres en Zaragoza? más eh, un par más que, excusaron su asistencia, que no podían, no pudieron acudir, pero que, bueno, pues un poco como que sí que están interesadas en el, en el proyecto y, bueno, pues estamos un poco haciendo piña, haciendo contactos. Eh, también hay que aclarar que el año anterior, en, 2012, nos habían juntado las radios catalanas y aragonesas pues ante, ante una eventualidad que es, que es solo de aquí, es que son las, pues las diferentes legislaciones a propósito de los de, que nos afectan a propósito de los medios pues digamos no convencionales de las radios libres y de y de lo que serían pues eh, los medios de comunicación sin ánimo de lucro porque aquí ya eh, estamos haciendo una serie de diferencias no radios libres por un lado después tenemos otro fenómeno extraordinario que serían un poco más amplio no las radios del tercer sector de la comunicación o radios alternativas sí claro porque aquí os habéis reunido eh, pues eso, una, serie de, radios de todo el Estado español eh, en, vuestra localidad para un poco eh, retomar el espíritu del manifiesto de Villaverde. Sí, un poco... A ver, eh, eh, cuéntanos un poco todo esto <laughs> para que la gente se ponga un poco en órbita que esto del manifiesto de Villaverde, que parece casi un cuento de estos fantásticos, ¿no? Tiene un nombre así como muy de... <laughs> Sí, la verdad es que sí. épico, Bueno, en primer lugar, esto es hacerse un poco de autopublicidad, pero bueno, todos estos... Hay una cosa que hemos habilitado en la, en la web de Radio Topo, que es la topoteca, donde bueno pues donde se puede consultar todos estos documentos así viejos si tienes tiempo y paciencia pero bueno el manifiesto de Villaverde o lo que la idea con la que nacen las radios libres es una pues una idea de unas radios hechas digamos desde realidades más bien de la militancia social política de la gente comprometida y eh, dentro de esto pues las radios son un medio por decirlo de alguna manera y eh, claro, <laughs> el manifiesto de Villaverde, si no me equivoco, es de 1982, 83, por ahí. O sea que, vamos, una cosa ya vieja, realmente vieja. Pero eh, esencialmente hay una serie de radios, bueno, pues que hemos seguido fieles a ese principio eh, también nuestra experiencia coordinadora, hay que decir que no es contra nadie, o sea, no es ni contra medios del tercer sector, como decía, ni, nada por el estilo, sino simplemente, pues, las radios que estamos muy implicadas en los, en los movimientos sociales y que eh, queremos seguir con un, con un espíritu que en aquel entonces, pues, eh, se dejó bien claro, ¿no? Sin publicidad, no, o sea, pues radios que no vamos a, a tener publicidad comercial, eh, radios pues que no tenemos eh, no tenemos profesionales, o sea, puede haber periodistas pero no cobrando, <laughs> por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues lo que vamos, eh, lo que recalcamos es un poco en el, en el espíritu aquel de, del manifiesto de Villaverde y sobre todo también haber una necesidad, es que nos queremos ver las caras, hay un montón de gente y luego sobre todo hay otra realidad, fíjate, estamos hablando de 30 años y es que las radios libres en muchas en muchas zonas del estado todavía somos alegales. <laughs> O sea, no estamos, estamos ahí en un limbo que no somos ni legales ni ilegales. O sea, 30 años después hay una serie de problemas que, pues, bueno, que vienen, que vienen ahí como viniendo a añadirse A un poco a, lo que había, ¿no? Porque sí es cierto que ahora tampoco tú lo has sacado, ¿no? Esa, la, pues un poco la, caja de los truenos, ¿no? De, un poco de, de, las radios libres y de, todo el sector, ¿no? Eh, de todo el eh, tercer sector. El tema legal, o sea, ¿cuál es el planteamiento, por ejemplo, de esta nueva asamblea de radios libres que, que surge en, Zaragoza al respecto, por ejemplo, de la solicitud de licencias y todo esto? Pues nosotros lo que queremos es que eh, se nos, se nos bueno, aquí por lo menos en la ley aragonesa, en la catalana y en alguna otra, lo que queremos es que se nos, se nos meta dentro del parámetro de las radios culturales de las radios que, eh, que emiten sin ánimo de lucro. O sea que nosotros no somos... Entonces lo que, lo que creemos es que tenemos derecho a una licencia por ello, o sea, a ocupar una parte del espectro radioeléctrico que además eh, podía estar perfectamente definida. En el caso, en el caso zaragozano, eh, intentamos pues estar todos agrupados entre el 101.5 más o menos y el 102.5, meter ahí las, las radios libres ¿no? que estamos funcionando. Pero la idea es que, eh, digamos, el compromiso sería, sí, nosotros tenemos derecho a una licencia, vale, no es como una licencia comercial, pero tampoco, tampoco vamos a pagar por ello. O sea, entonces, evidentemente, y la ley se nos queda pequeña. La ley actual que hay, pues la ley estatal es muy generalista, eso es prácticamente papel mojado, pero la ley que la ley que hay para en el caso aragonés, catalán, andaluz, que son bueno, pues gente de estos sitios estuvo, ¿no? es una, es una ley donde sí que se contempla lo que se llaman las radios culturales y bueno, pues nosotros pensamos que en ese, en ese parámetro podíamos entrar y tener derecho a una licencia y a un, a un espacio radioeléctrico en nuestras localidades. Luego otra cosa es ya la realidad de que bueno, de que muchas radios libres pues hemos ido ganando potencia y evidentemente pues por pura por pura física vamos <laughs> las, ondas llegan a otras localidades, bueno. Bueno, el actual, digamos, eh, panorama legislativo, ¿no? que es eh, la ley de, telecomunicaciones, esta ley que surgió hace unos años, pues sí contempla la existencia de, medios, creo que llama comunitarios. Comunitarios, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, establece una serie de criterios muy básicos que solo, luego se tendrían que desarrollar por las comunidades autónomas y todo esto, ¿no? Bueno, un tema ya bastante conocido por todos los integrantes de las, de las asambleas de las radios pero es un tema que se trabajó bastante en ciertas asambleas también relacionadas con las radios alternativas. ¿Cuál es vuestra relación? ¿Conocéis un poco ese trabajo que se vino haciendo durante ese tiempo en el que eh, vuestra asamblea, por, así decirlo, estuvo un poco en off? Sí, estuvimos, bueno, hemos estado siguiendo... O latentes, latentes, sería mejor la palabra. esa latencia, digamos, en cuanto a organización, no como radios, como, como colectivo de radios estado, eh, bueno, nosotros hemos estado un poco funcionando, siempre hemos tenido contacto entre las radios, Pero han sido contactos, pues, yo que muy poco, muy poco formales. Entonces, claro, el seguimiento que hemos, que hemos ido haciendo de las, de las diferentes leyes, pues ha sido, ha sido a nivel particular de diferentes radios, o sea, no ha sido solo, eh, no ha sido una labor coordinada, aunque en Aragón sí que teníamos la Federación Aragonesa de Radios Libres, que bueno que sigue que sigue existiendo y que sigue funcionando pero luego claro lo que lo que nos gustaba era un poco contrastar ideas el seguimiento que hemos ido haciendo claro es que de momento es todo tan tan genérico o sea todo lo que se ha ido haciendo en las leyes en las leyes de telecomunicaciones que claro que el, el término radio comunitaria puede valer prácticamente para cualquier cosa y muchos nos tememos que además es el tipo de es el tipo de etiqueta donde eh, se podían meter lo que nosotros llamamos piratas, que entre comillas, que claro, que, que, es, pues que por ejemplo se puede hacer una marca blanca, por decirlo de alguna manera, la COPE, como, o incluso ocuparte diales, como nos ha pasado, o radios de estas que surgen de, de la noche a la mañana y que de, de repente te coman en dial. Pues entonces, claro, lo que ante ese problema fue cuando precisamente ya nos empezamos a juntar la primera más que nada, la primera vez que nos juntamos las radios catalanas y aragonesas fue por eso, porque veíamos que había una que había un limbo legal en el que seguíamos metidos y en el que no teníamos muy claro por dónde iban a tirar las legislaciones de diferentes comunidades autónomas. Entonces es cuando hemos empezado a, juntarnos para hacer un poco comparación. Ah, bueno, y otra cosa que se me ha olvidado, y también para hablar de cómo nos afectan sociedades como la SGAE y, la GEDI y compañía. Y en ese periodo ¿no? que antes refería, un poco en el que eh, la organización de las radios libres que agrupan esta nueva asamblea estuvo un poco latente, ¿no? Trabajando, pero no, digamos, a esta altura, ¿no? Ya pues con una página web, con unos sitios de intercambio y tal ha habido pues eh, asociaciones de radios, ha habido pues eh, por ejemplo está la RENC, ¿no? la, Red Estatal de Medios Comunitarios, todo esto que han hecho un, pues, un trabajo interesante, sobre todo en, la materia, legislativa, ¿no? eso que estábamos comentando, que es siempre una, un área cenagosa, ¿no? donde da miedo meterse ¿no? y donde además te llevas muy malas sorpresas, ¿no? porque como tú dices luego pues los las realidades legislativas son las que son, con esos, <laughs> esas trampas legales ¿no? que dan cabida a todo tipo de cuestiones ¿Cómo vosotros habéis estado pendientes o habéis estado atentas y atentos, un poco informados de todo lo que se estaba cociendo ahí con la REN? ¿Cómo valoráis todo esto que ahora mismo, pues en realidad, la realidad que hay, eso de que ha ido como dos asambleas, ¿no? Una cosa es la REN y otra cosa ahora, pues las radios libres, ¿cómo, bueno, eh, explicamos esto a la audiencia? A ver. <laughs> Por supuesto hemos tenido hemos tenido contactos. Eh, de hecho, a ver, hay hay programas, ya sabes que es muy habitual lo de reemitir programas. Incluso hay programas que se que se hacen en radios que pertenecen a la RENC y se emiten en las otras, o sea, en ese sentido es lo que nos gusta, lo que nos gusta aclarar que esto no es contra nadie, o sea, hemos estado siguiendo la, la labor de la RENC y hemos eh, bueno y hemos estado viendo pues cómo, han ido funcionando algunas radios algunas han tenido sus pequeñas sus pequeñas victorias otras directamente pues claro lo que hicieron fue conseguir una licencia comercial o bueno pues ha habido cantidad de figuras entonces, eh, no queremos ser sencillamente, pues bueno, en la RENC hay, hay todo tipo de emisoras también y nuestra labor sencillamente ha sido la de unas, de unas radios que ya teníamos un contacto entre, entre nosotras y eh, bueno, pues ha, surgido no contra la labor de la RENC ni como una alternativa, sino sencillamente, bueno, pues somos, somos un grupito de radios que, que nos apetece como pues juntarnos, que nos apetece ver nuestras diferentes dinámicas. Hmm. Y luego también, eh, bueno, Radio Topo, pues sí, es un proyecto muy consolidado y hay otros dos proyectos muy consolidados que son eh, Radio Bronca eh, y Radio Contrabanda de Barcelona. <clears throat> Pero la mayor parte de los proyectos son proyectos muy nuevos, muy un poco pequeñitos, ¿no? O sea, yo que sé, que por ejemplo en Huesca están haciendo ahora una emisora, hay otra también muy reciente en Zaragoza, entonces era un poco empezar eh, pues con frescura para ponernos un poco cada uno cada uno en nuestro sitio y para eh, para ver cómo contactábamos a la vez con los movimientos sociales de nuestra ciudad claro hay que decir que en el caso Aragones como nunca hemos estado en la nunca ha habido ninguna emisora en la en la red de medios comunitarios sí hemos mantenido contacto pues bueno ahí ahí está ahora lo que pues nos apetece seguir por supuesto coordinándonos más o menos pero sobre todo abrirnos a otras radios y eh, por supuesto de cara a colaborar con la RENC y con, con quien haga falta pues para, presentar iniciativas legislativas y todo esto, porque por desgracia eh, esto es un farrago el que se mete uno con lo de la legislación bastante, bastante duro. Así es. Una, una cuestión hablábamos eso, pues de relaciones, de cuestiones, de incluso de palabras. Vuestro recién estrenada web eh, radioslibres.info, creo, ¿no? Radioslibres.info, que invitamos desde aquí a todo el mundo pues a estrenar, porque prácticamente pues lleva unos meses funcionando. Sí, eh, bueno, eh, prácticamente aún, está, aún estamos atando algunos, algunos detallitos de la web, pero vamos, sí, invitamos a que, a que la gente vaya mirando allí los, pues, los programas que se van colgando y bueno pues vaya vaya siguiendo un poco los proyectos de las diferentes radios mm, porque además eh, podemos atopar eh, encontramos en primer lugar pues esos enlaces a los streamings ¿no? de las 11 eh, emisoras que hay ahí colgadas Radio Contrabanda de Barcelona Radio Almaina de Granada Radio Bronca de Barcelona Radio Chabolo de Zaragoza Radio Ela de Madrid mm heredera de aquella radio Elo, ¿no? Sí, la heredera de Radio Elo. radio La Granja de Zaragoza, Radio Mai de Zaragoza, Radio Pirineo de Huesca, Radio Cuca de Ovieu, Radio Topo de Zaragoza, y con quien estamos hablando ahora precisamente, con uno de sus integrantes, Marshall, y Radio Activa de Alcoy. Bueno, pues ahí además hay mucha información sobre lo que tiene que ver un poco con el histórico ¿no? de las radios libres que surgieron a raíz del famoso manifiesto de Villaverde de la localidad de madrileña en el año 83. Bueno, vamos a resumir un poquito el manifiesto de Villaverde... Eh, no lo tengo aquí ahora. Bueno, tampoco lo vamos a leer. El que lo quiera, pues que lo busque y lo lea. <laughs> Pero sí que hay, pues eso, un montón de enlaces, de históricos, mm, cosas muy curiosas que hemos eh, eh, visto de incluso de reuniones míticas de radios libres de, aquí de nuestro país, de, de Galiza y la verdad es que está, está muy bien este, estos enlaces. Y nos llamó la atención una imagen, una especie de logotipo genérico, ¿no? que es el típico cuño ¿no? que se suele ver por ahí, que dice Radio Libre en grande, después denominación de origen 1983, que es el año del manifiesto de Villaverde mítico de la reunión aquella de las radios libres, donde establecieron esos puntos de consenso, de no publicidad, autogestión y todo esto. Y después dice 100% sin aditivos. Bueno, ¿qué, ¿qué es una radio libre? Porque esto siempre es la típica pregunta, ¿no? ¿Qué es una radio libre? Bueno, pues para nosotros... Eh, ¿O qué contenidos entrarían o no en una radio libre? A ver, pues eh, yo siempre digo que, un, que siempre que sean contenidos respetuosos, digamos, o sea, que no sean contenidos sexistas, contenidos eh, abiertamente homófobos o tal, para mí, bueno, aunque eh, puede haber muchos criterios sobre este tema, pero esencialmente una radio libre es una radio que da noticias de otra manera y que la hace la, hace gente no profesional aunque como he dicho <laughs> puede ser puede ser perfectamente que alguien haya estudiado periodismo y termine una radio libre pero vamos para nosotros la idea es la no profesionalización es las radios que vienen de abajo de los movimientos sociales o de la gente o de los barrios de los vecinos y eh, que hacen comunicación horizontal o sea hacen una comunicación en la que nadie es más que nadie por decirlo de alguna manera o sea cualquiera puede ser comunicador y en el momento en que uno interviene, pues es un comunicador que, que participa en, en esa radio libre. Para mí eso sería em, un poquito el kit de la cuestión, ¿no? O sea, una, una radio libre es una forma de, de comunicación horizontal y en la que se puede decir, yo siempre digo una frase, se puede decir cualquier cosa, pero no de cualquier manera. O sea, evidentemente con unos, con unos mínimos de, de respeto y, claro, evidentemente no no alabando, pues yo qué sé, el fascismo o cosas así, ¿no? Pero vamos, el concepto radio libre para mí es un concepto sumamente amplio. Y en cuanto a organización y financiamiento, seguimos asumiendo el manifiesto de Villaverde, o sea, lo que es, por ejemplo, vamos a poner casos concretos y cuestiones muy claras. Eh, financiamiento, subvenciones. Eh, ¿Entraría pues una radio que recibe subvenciones eh, como radio libre? Mm, pues, Según el criterio, estamos siempre hablando de la nueva Asamblea de Radio Libre surgida en Zaragoza hace unos meses. Nosotros, nosotros no, no somos partidarios de recibir subvenciones eh, económicas. Eh, a lo mejor, pues, yo qué sé, es la típica de que a lo mejor te pueden dar, a ver, porque te, porque te paguen un cartel una empresa, pongamos, o sea, lo típico aquí, a veces pues sale el ayuntamiento porque haces una, pues porque haces un acto en un local municipal y te pone el ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, eso no lo consideramos subvención pero a priori estamos eh, en contra de que se de que se nos financie, o sea, desde cualquier institución estatal. Publicidad o patrocinio. Eh, y muy pues, rápido, sin plan. <laughs> Pregunta-respuesta. O sea, no. Eh, somos contrarios a todo tipo de publicidad con fines comerciales o de, o de patrocinios. ¿Qué cosas más podemos engadir a, ese, a esa pócima, digamos, de lo que resulta una radio libre? Lo que es la, la gestión de la, de la asamblea. de organización asamblearia, eh, sí. Eh, porque tamén existen pues organizaciones eh, con unha directiva, ¿no? A, a claro. veces hasta nos surge el típico director dunha radio libre, que hacemos con él? ¿Lo quemamos bueno, pues o...? Es que nosotros no creemos que tenga que haber un <laughs> director en una radio libre, tiene que haber, a ver, todas las radios libres tenemos asociaciones legales constituidas bueno, hay un presidente. Pero Hasta ahí podemos llegar. Simbólica. Eso lo podemos admitir. Asociación, digamos, legal de una asociación, colectivo que se formaliza para un poco para petarse... aunque luego la organización sea asamblearia, eso... Claro, eh, existe en la Asamblea de la Radio Libre de Zaragoza. El sistema funciona así, sí. Nosotros tenemos nuestras propias asociaciones, ¿no? Para, Legalizadas. Asociaciones para que, eh, digamos, que es lo que demuestra que tú estás emitiendo a ver lo que... Perfecto, o sea, eso existe, eso se podría, digamos, se puede contextualizar la realidad de las radios libres un poco en, ese, en esos parámetros. sí, claro. Sí, bien, aunque luego el funcionamiento sea asambleario, no real. evidentemente. Y respecto a asalariados, tampoco somos partidarios de, tener asalariados, salvo, eh, no sé, pudiera, pudiera ser puntualmente pues que se necesitara un técnico al que hay que pagar, porque tiene que estar allí, eh, pero vamos, eh, nosotros somos muy partidarios del amateurismo, en el caso de los, de los creadores de contenidos de la radio, que sea todo gente amateur. Y respecto, digamos, a los contenidos como tal, es decir, ya hablábamos antes un poco de la cosa genérica, ¿no? Del lenguaje no sexista, pero después lo que es el contenido de la programación, pues eh, tiene que ser una programación alternativa. Alguien puede hacer, por ejemplo, un programa de música comercial o tiene que ser todo hay que conservar un poco la línea de la radio libre de nuevos contenidos, de vanguardia, de un poco experimentación también? ¿Cómo, ¿cómo estáis a ese nivel? cómo lo veis a ver, una radio libre yo creo que puede entrar prácticamente cualquier cosa. O sea, mm, en las radios libres, bueno, en, la, <laughs> en Radio Cuca, los compañeros que has nombrado de Oviedo, ellos retransmiten el baloncesto todos los sábados o todos los domingos cuando hay baloncesto, o sea, baloncesto normal y corriente de allí, de, su ciudad. Y yo qué sé, y aquí en, aquí en nuestra radio hemos tenido programas que trataban de, fútbol, que bueno, pues no sé, es un poco... Eh, puede caber cualquier cosa, lo que pasa es que se pueden dar ópticas muy diferentes y sobre todo, eh, generalmente, el, aportar una mirada, que generalmente las miradas profesionales son tan tremendamente estándar, <laughs> que, que a mí me pone, un, me pone un poco de los nervios, ¿no? Ese tema. Que a mí me gusta que precisamente se pueda hablar de cualquier cosa. Yo creo que, que bueno, hay formas de, entender las cosas. A mí puede no gustarme el fútbol, pero si alguien quiere hacer un programa de fútbol en Radio Topo, me parece perfecto. Lo que sí que estamos de acuerdo, y, probablemente todos coincidamos, es que algo tiene que identificar a este tipo de radios, ¿no? O sea, es sintonizarlas y tiene que ser un poco pues esa, esa cosa de, anda, esto es diferente, ¿no? Mm. Y tienen un tufillo especial, un aroma especial, ¿no? La radio libre. Claro, yo creo que es eso. yo creo que lo, fundamental es la horizontalidad. O sea, que, que quede claro que, que, la radio libre somos cualquiera. O sea, que, que en Radio Topo a lo largo de, de 20 años yo ni sé cuántos <laughs> programas se han pasado. O sea, bueno, yo, yo además anteriormente estaba en otro proyecto de radio que, que nos clausuró la policía. O sea, en 25 años que puedo llevar haciendo radio por ahí, no sé, pues igual, igual he conocido 300, 400 programas y todos hechos por gente diferente y de las temáticas más variadas. Yo creo que lo importante es eso, que se vea que es una cosa que, hacemos la gente, ¿no? La gente de a pie. Muy bien. Bueno, pues creo que ha quedado estupendo y fenomenalmente claro todo esto. Marshall, eh, pues uno de los integrantes de Radio Topo, una radio mítica de, de Zaragoza, pues que nos estuvo hablando de esa nueva asamblea de radios libres, podemos llamarla así, nueva asamblea de radios libres. Sí, podemos llamarla así, no le hemos puesto ningún nombre. Pues se ha formado recientemente, hace unos meses, en mes de noviembre, en, Zaragoza, y que desde aquí pues saludamos y estaremos en contacto con todos y con todos. Todo lo que se organizar es muy interesante y bueno, pues ahora un poco pues a compartir. Eso esperamos, eh, seguir en contacto. Bueno, pues ¿qué te parece si despedimos esta, esta conversación con una pieza de una banda que se llaman Cuero, que son de Cuenca y que mira, habla de ondas de, de rebelión, que creo que eso es muy importante también, pues, pues perfecto, me parece. Porque tú ahora te vas un poco a, celebrar la rebelión de Gamonal, ¿no? En efecto, ahora, ahora mismo, a las 8 de la tarde, tenemos concentración en Zaragoza, en el Paraninfo. <laughs> Pues como precisamente aquí también en Ferrol, en la Plaza de, Armas. Pues un abrazo, un saludo, salud, eh, Marshall. Estamos en contacto. Hasta pronto. ya la radio las y todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya las radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está podrido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está vendido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Cuero, dende Cuenca, con Ondas de Rebelión. E nada máis desde esta edición de Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Bueno, estivo o pequeno monstro aquí na cousa técnica, na locuzón e na presentación de Contiudos Ose, estivemos un programa especial con integrantes da organización da, do colectivo antirepresivo Ceibar, E despois, pois, eh, falamos tamén un pouquiño desa oitava marcha ás presóns que sai hoxe Benres 17, de camiño pois, a moitos pontos. Eh, falamos iso tamén. E xa, pois, no último tramo do programa falamos con Marshall o respeto desa nova asamblea da radios libres que surdiu hai pois, uns meses, no mes de novembro do ano 2013, con 12, 12 radios. Eh. Bueno, pois eh, nada máis Gracias pola vosa atención Un saúdo e até o vindeiro Benres Aquí en Divertimento para Pequenos Monstros En Radio Filispín foi unha produción imaginaria divertimento para os meus pequenos monstros.